Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd. Genel kapsamlı rical kitapları bu konuda en önemli kitap İbni Ebi Hatim'in El Cerh ve Ta'dil'dir. Belli bir belde halkına tahsis edilmiş rical kitapları. belli bir belde halkına tahsis edilmiş rical kitapları. bir Tarihu Bağdat Hafız Hatib el-Bağdadi bu konuda en önemli kitaplardandır. Sonradan Zehebi, İbnül Neccar ve Eddimiyati bu kitaba zeyliler yapmışlardır. Hafız Hatib'in kitabı 14 cilt falan. Bu zeylilerle 20 küsür, 23 olması lazım, 23 cilt. sonradan Zehebi. Sonradan Zehebi, İbnül Neccar ve Eddimiyati bu kitaba Zeyliler yapmışlardır. İki, Tarihu Dimeşk, Hafız İbn Asakir. Dimeşklilerin tercümeleri hakkında tasnif edilmiş en büyük kitaptır. 70 cilt. Aleykümselam ve selam. He he o. Aman. Olur. Çıkacak. Yok. 3 Altı mıydı bu? 6 olması lazım. Selamünaleyküm. Aleykümselam ve selam. Hadi geçeceğiz. Üç et tedvin fi ahbari kazvin. Abdülkerim bin Muhammed Er-Rafi'i El-Kazvini. Muhammed Er-Rafi'i El-Kazvini. Kısaca Rafi'i diye meşhur. Dört. Tarihu vasıt. Bahşel lakabıyla meşhur Eslem bin Sehil yazar. Tarihu Vasıt, Bahşel lakabıyla meşhur Eslem bin Sehil el-Vasiti'nin. Bu tek ciltlik bir kitap. Beş, El-İktus Semin fi tarihil beledil emin. Takiyüddin el-Fasi'nin. Takiyüddin el-Fasi. Altı, Tarihul Musul el-Ezdi. 7. Tarihu Curcan Es-Sehmi Sekiz Tarihu Dariya Kadı Abdülcebbar El-Havlani Tarihu Dariya Kadı Abdülcebbar El-Havlani Vay. O tır değil mi orada? He o da tır jet 9. Tarihu Deniser. Ebu Hafs Ömer bin El Hıdır bin El Lemeş. 10. Tabakatu Ulemail İfrikiye ve Tunus. Yazarı Ebul Arab Et-Teymi. Tabakatu Ulemail İfrikiye ve Tunus. Ebul Arab Et-Teymi. On Tarihul Medineti Şerife Hafız Es-Sehavi Tarihul Medineti Şerife Hafız Es-Sehavi On iki Tarihul Ulemai ve Ruvvat Lil ilmi bil Endülüs Tarihul Ulemai ve Ruvvat Lil ilmi Bil Endülüs. Yazarı Hafız Ebul Velid İbnül Faradi. On üç Es-Sıla yazarı İbni Beşkuval. Es-Sıla İbni Beşkuval. On dört. Buğziyetül multemis fi tarihi ricali ehlil endülüs. Bu son üç kitap hep Endülüs ricaline dair. Bugyetul Multemis fi tarihi ricali ehlil Endülüs. Yazarı Et-Dubbi. Dubbi mi hocam? Dubbi. On beş. Ahbaru İsbehan Ebu Nuaym el-İsbehani Ebu e, Nuaym el-İsbehani On altı Tabakatul muhaddisine bi esbehan Tabakatul Muhaddisine bi Esbehan Ebu Şeyh bin Hayyan Meşhurların vefat tarihlerinin zikredildiği eserler. Meşhurların vefat tarihlerinin zikredildiği eserler. Bir, Tarihu vefatiş şuyuhillezine edrekehum elbegavi. Tarihu vefatiş şuyuhillezine edrekehum el-Begavi. Yazarı Ebu Kasım el-Begavi. Edrekehum, edrekehum, edrekehum. el-Begavi. Bu meşhur Begavi değil mi? Evet. Ebu Kasım el-Begavi. Begavi. İki, Kitabul Vefayat İbni Kumfuz. İb İbni Kunfuz. Kunduz der gibi yani. Kunfuz. Üç. Vefayatul A'yan İbni Hallikan. Vefayatul A'yan İbni Hallikan Dört Fevatul Vefayat El-Kutubi Yazarı El-Kutubi 5. Et tekmiletu li vefayatin nakale. Et tekmiletu li vefayatin nakale. Hafız Münziri. Altı. El İber fi haberi men gaber. Hafız Zehebi. El İber fi haberi men gaber. Hafız Zehebi. Yedi. El Bidaye ve Nihaye Hafız İbn Kesir. Tarih kitapları 1. Tarihul Kebir, Bukhari. 2. Tarihul Evsat, parantez içinde Tarihul Sagir, Bukhari. Yani buna Tarihul Sagir diyorlar. Tarihul Evsat asıl. Bukhari'nin bu da. 3. Tarih Yahya bin Ma'in, 4. Et-Tarihu ve Esmaul Muhaddisine ve Kunahum El-Mahdisi El-Mahdisi Belli bir asrın meşhurları hakkında yazılan eserler. 1. Eddurelul Eddurerul kamine fi ayanil maitis samine. İbn Hacer. Sadece kendi aslındakileri yazmış. 7 cilt bu kitap. Kitabın ismi ne? kamine fi ayanil maitis samine. Hacer. 2. El bedru tali bi mesahini men ba'del karnis sabi. El bedru tali bi mehasini men ba'del karnis sabi. Şevkani. Şevkani. Meşhurların ve hadis ravilerinin biyografilerinden bahseden genel kitaplar. Meşhurların ve hadis ravilerinin biyografilerinden bahseden genel kitaplar. 1. El-İrşad fi marifeti ulema il hadis Ebu Ya'la el-Hambeli'nin. Hocam bir daha sözden El-İrşad fi marifeti il hadis. Ebu Ya'la el-Hambeli. 2. Siyeru a'lamin nubela Zehebi. 3. Tabakatul Ulema'il Hadis İbni Abdülhadi Dört. Şezeratuz Zeheb İbnül İmad İtimat Mezheplere göre tasnif edilmiş kitaplar Hanbelilere dair bir Tabakatul Hanabile İbn Ebi Ya'la Tabakatül Hanabile İbn Ebi Ya'la 2. Zeylu Tabakatil Hanabile İbn Recep Üç, El Menhecül Ahmet El Menhecül Ahmet yazarı Uleymi Malikilere dair bir tertibül medarik ve takribül mesalik. Tertibül medarik ve takribül mesalik kadıiyat. İki, ettibaç İbni Ferhun, Şafiilere dair bir Tabakatu Şafiiyetil Kübra Es-Sübki İki, Tabakatul Fukaha-i Şafiiye ibn Salah Tabakatul Fukaha-i Şafiiye ibn Salah Üç Tabakatul Şafiiye İbn Kadı Şuhbe Hanefilere dair bir El Cevahirul Mudiyye fi Tabakatil Hanefiye El Cevahirul Mudiyye fi Tabakatil Hanefiye yazarı İbni Ebil Vefa El Hanefi İbni Ebil Vefa El Hanefi ve 2. Tacut Teracum Tacut Teracum yazarı İbni Kutlubuğa İbni Kutlubuğa Ravilerin tabakalarına dair eserler türevlerin tabakalarına dair eserler. Bir Tabakat İbn Sa'd İki Tabakat Müslim bin Haccac meşhur sahih sahibi Müslim. Tabakat Müslim bin Haccac ve üç El Mu'in fi marifeti tabakatil muhaddisin. Zehebi Sualat, İlel ve Rical Tanıma Kitapları Sualat, İlel ve Rical Tanıma Kitapları Bir El, El İlel ve Marifetur Rical Ahmet bin Hanbel. El İlel ve Marifetur Rical Ahmet bin Hanbel. İki, Sualatus Sehmi Darekutni Üç, Sualatu hakim. Bu da Darekutni'nin yani sor, sorulan kişi kutni. Sualatu hakim kutni. Dört. Sualatu Muhammed bin Osman bin Ebi Şeybe. Bu da Ali bin el Medini'ye sorduğu soruları toplamış. Sualatu Muhammed bin Osman bin Ebi Şeybe. Ali bin el-Medini. Şimdi başlık atın. Ravinin hal tercemelerini araştırma usulü. Bunu da bir sonraki derse bırakalım inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illan tevahdeke la şerikelek ve estağfurke ve etubileyke.